Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Lukasza. Słowa Tobie, Pane. Jeziś rzekł swym uczednikom, wstachnął na was ruce, budu was pronasledować, wydawać synagogam na sołd, a do więzieni, budu was przedwadzieć przed krale, a wladarze pro meno. To vam da příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto. przyprawujte se przedem, jak se hajit. Vždyť ja vám dam wymlówność i moudrost, które nie dowedą odolat ani odporować żadni wasi przeciwnicy. Budete zrazowani i od własnych rodziców a sourozenców, przybuznych a przyjaciół a niektóre z was usmrti. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni, ale ani vlas z hlavy se vám nestrať. Trpělivosti zachránite swą duszy. Słyszeliśmy Słowo Boże. Pana Tobie, Chryste. <clears throat> Milowani bratrza, sestry, Teksty dnešní mši svaté jen několik dní před koncem liturgického roku zachycují část panowy promluwy, we które zmieniuje udalości, jeż se mají stát na końcu dziejin. W to rzeczy Jeziś imanuje różne udalności, jeż z polu wzajemnie sołwisi. Zniczenie Jeruzalema, ke któremu doszło o 400 lat pozdziei, Konec świata, a druhý Kristův příchod plný slávy a vznešenosti. Ježíš również przedpowiada pronasledowanie, którym církew bude muset czelit, a utrpeni jego uczedniku. Ale prócz ma żywot Ježišových uczedników, a żywot wierzących o społeczeństwie charakteryzować pronasledowanie. Muczednictwie, uczednictwie uczedniku i prodloužením Ježíšova mučednictví. Jak nie stracić swojej duszy, gdyż nas wszechno, a wszechni tachną innym smierem? Jak mamy zostać celistwi, gdyż jesteśmy stale rwani na kołski? Swaty Jan Paweł II w rozchoworu z italskim nowinarzem Vittorio Messori rzekł Francuska rewolucja za terroru, strychala ołtarze zaświecone Chrystu, wychazala krzyże na ulicy, a misto nich zawedla kult bohynie rozumu. Z niej wychazala ochlasani wolności, równości a braterstwi. Tim wytrychla duchowni, a zejmana moralni bohactwi chrześcijaństwi z jego ewangelijnych zakladu proces odklonu od Boha Otcu, Boha Jezusa Krista, Ewangelia a Eucharystię, wszak nie znamenal odloučenie od Boha, który je nad światem. Bóg przytomny we świecie, se myśleni utwarzanemu naturalistycznym poznaniem świata zdal zbyteczny. Z tej niezbyteczny przypadal moderniemu wiedomi, a modernielickie wiedzie, która skłama wiadome, a podwieme mechanizmy, takie Bóg jednaicy w człowieku. Racjonalizmus oswiceństwi odsunął stronę prawego Boha, a zajmena Boga wykupitele. Co je dusletkiem? Człowiek se w żywocie musel dać west, wychradnie swym rozumem, jakoby Bóg nie egzystował. A proto se vydává lidskému soudu, předstupuje před uzurpatorský tribunal, který ho provokuje otázkami, jsi opravdu král. Opravdu na tobě zavisí všechno, co se děje ve světě, v dějinách Izraele a v dějinách všech národů. Víme, jak na tuto otázku odpověděl před Pilátovým tribunálem Ježíš. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych wydal świadectwi prawdzie. Ale co je to prawda? Tak kończy dramatyczny sądny proces, ponieważ człowiek posadził Boha na lawicy obżalowanych przed trybunal swych dziejin. Pilat rzeka, ja na niem nie skledawam żadną winą, a w następującym okamżiku naryzuje bez mnie sichowy sami a ukrzyżujte. Tím si nad celou záležitostí myje ruce a hází odpovědnost na rozvážněné dáv. Odsouzení Boha člověkem se tedy nezakládá na pravdě, ale na násilí, lstivém spiknutí. Není prawie zde skryta prawda o ludzkich dziejach, o naszym stoleci. W naszej dobie tento rozsudek opakowała řada Trybunału totalitnych Reżimu. A neopakují ich snad demokratyczne parlamenty, gdyż na przykład posrednictwem żadnie przyjatego zakona odsuzuje na śmierć człowieka, który się jeszcze nie narodził. Bóg jest wżdy na stronie trpicich. Swą przemochoucność projewił prawie tym, że na sobie dobrowolnie wzal uterpeni nemusel to dělat. Mohl svou všemohoucnost dokázat dokonce i v okamžiku ukřižování. A také ho vybízeli sestup z kříže, abychom to viděli a uwierzyli. Ale on wyzwu nie przyjął. Skuteczność, że na krzyży został aż do końca, że mógł na krzyży zwolat, jako wszyscy terpici, Boże mój, Boże mój, prosty mnie opuścił, je prolickie dziejiny tym najsilniejszym argumentem. Gdyby nie było agonie na krzyży, prawda, że Bóg je laska by została wiset w prazno. Bratrze, sestry, ten to świat możemy przeżyć połóżne tehdy, budemy li wierzyć, że Bóg nas zna duwierniej, niż znamy my sami siebie. Możemy si zachować celistwość duszy a ciała jenom tehdy, gdyż nas w to celistwostwi zachowa Bóg. Swój żywot możemy zyskać jen tehdy, zostanemy li wierni prawdzie. To to dobro bude potwierdzone wskrzeszeniem, które jest takie początkiem nowego stworzenia, neboli opietownego nalezeni Boha. Amen.